Het salem van David, kruis die Heere, jylle hemelinge, kruis die Heere om sy eer en mag, kruis die Heere om die eer van zijn naam, buig voor die Heere by sy heilige verschijning. Die stem van die Heere weerklink oor die waters, dit is die machtige God wat die weer laat dreen, die Heere zelf is op die groot waters. Die stem van die Heere is machtig, die stem van die Heere is vol majesteit. Die stem van die Heere kloof die seders van die Libanon oop. Hy laat die Laban ontbok spring soos een kalf en die Sirion soos een jong bees. Die stem van die Heere laat weerlig uitslaan. Die stem van die Heere laat die woestijn bewe. Die Heere laat die kades woestijn bewe. Die stem van die Heere laat die wildspokke ruk van skrik, dit stroop die bosse kaal. In sy paleis roep allemaal uit, hoe geweldig. Die Heere heers oor die watermassas, hy heers voor altijd als koning. Die Heere gee kracht aan sy volk, die Heere zien sy volk met oorvloed.